راجع يا بلادي يا أغلى من أولادي وبحبك رح نادي يا أجمل عنوان Draga braćo, večera sam mislio da kažem nešto, naravno prije svega opominjujući sebe. I ovaj ders držim prvo sebi, pa onda vam. Da kažem nešto o opasnosti čovjekovog jezika. Odnosno, o bolesti i bolestima jezika. Pa teko na samom početku bi želio skrenuti pažnju na jednu stvar, a to je da mi ako pogledamo, vidjet ćemo da su muslimani u musibetu, u nedaći. Radi jednog od dva razloga, ili možda radi oba dva razloga. A to je da su u nedaćama i problema, ili zato što, je, što su došli nevjernici, znači ne muslimani, i kažnjavaju prave probleme, prave spletke muslimanima. Druga stvar je zato što su muslima, e, druga stvar je što su muslimani u problemu, u musibetima, u belajima jedni sa drugima, odnosno jedni radi drugih. Gdje god da pogledamo, vidjet ćemo da se radi o jednoj ili drugoj, a ponekad o oba dvije stvari. Ako pogledamo u drugu stvar, to je kada su muslimani međusobno zavađeni, međusobno ratu i tako dalje, draga braću, svemu tome je uzrok i sve je to počelo radi jezika. Svemu tome je uzrok i sve je to počelo radi jezika. Pa tako svaka fitna koja se desi među muslimanima i svaka fitna koja se desila u historiji islama među muslimanima, znači to je samo plod nečijeg jezika. I zato i mi ovdje, kao skupina, kao omladina, kao jedan džamat, ako dođe do fitne među nama, dolazilo je i dolazi i doći će samo radi, samo radi ljudskih jezika. Zatim druga stvar, a to je da vidimo kako jezik, ovaj jezik koji nam se nalazi u ustima, ovaj jezik vrlo lahko može da zaradi džennet, a isto tako vrlo lahko može da zaradi džahnem. I zato pogledajte, samo, samo ću vam spomenuti jedan hadis. A to je kako lahko čovjek svojim jezikom može da dobije veliku nagradu. Kaže Allah, poslanika, a.s. u hadisku koji zabilježi imam Bukhari muslim svojim sahihima, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao kelimetani. Da Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, kelimetani hafifetani ala lisan, thaqiletani fil mizan, habibetani ila rahman, subhanallah i babi hamdi, subhanallah i babi. Kaže dvije riječi, dvije riječi. Kaže koje su lahke na jeziku, a teški na mizan, teški na mizan, teški na sudnjem danu. habibetani ila rahman, a drage uzvišenom Allahu, drage milostivom. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi nazim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi nazim. Ove dvije riječi, poslanika alaihi salatu wasalam kaže da su teške na mizanu. To jeste, mnogo će ove dvije riječi, imat će veliku, veliku težinu kada se na sudnjem danu ljudima budu vagali, vagala djel. Međutim, pogledajte kako lahko da izgovorim da čovjek kaže subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Jel se umorio, nije se umorio. Jel mu uzela vremena, nije mu uzela vremena. Međutim, šta? Lahko. Isto tako drugi vid zikr. Da čovjek kaže la hawla wa la quwata illa billahi la aliyyir azim. Da donese salavat na poslanika. Jedno doneseš salavat na poslanika alaihi salatu wasalam. Tvoj jezik jednom kaže Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah tabarak wa ta'ala na tebe desi salavat na donese. I spomeneš jednom Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Uzvišene Allah tabarak wa ta'ala spomene tebe deset puta. Je to teško? Lahko. Međutim, isto tako ćete vidjeti kroz ovaj ders. Kako ovaj jezik lahko može da odvede svog sahibiju, da ga odvede u džahannamsku vatru, da Allah tabarak wa ta'ala o tome začu. Pa tako, na samom početku ćemo spomenuti neke ajete, u stvari ajete i hadise, i sunnata, hadise sunnata Allahovu posanika alihi salatu wasalam, u kojima se govori o jeziku. Pa tako prvo ajet iz sura Al-Hujurat koji vam je poznat gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَلَا يَغَتَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا A o gibetu ćemo opširnije govoriti kasnije. Kaže nemojte jedni druge gibetiti. A yuhibbu ahadukum a yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Kaže zar neko od vas voli da jede meso svog mrtvog brata. I nemojte jedni druge gibetiti, zar neku od vas voli da jede mjesa svog mrtvog brata. Ovdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, gibet, greh koji se zove gibet, poredi sa jedenjem mjesa tvog umrlog brata. Znači, na primjer, da sad neko od nas, jeli, svak od nas ima prijatelj. I sad da je neko toliko, da kažemo, zao i loš čovjek, da taj njegov brat kad umre, znači, zamislite, uzme i počne ga bukvalno jes. Šta je to? To je odvratno. Znači, Allah Đelešanu nam to navodi u Kur'anu kao primjer odvratnosti. Znači, može li se zamisliti da čovjek jede čovjeka? I to ne svakog čovjeka, svog najbližeg prijatelja, da ga jede. Znači, je to odvratno? Jeste nego odvratno. Gibet je isto tako odvratno. Znači, da jedeš, odnosno, da gibetiš svog brata, isto tako je, isto tako odvratno. I zato Ibn Qayyim, da mu se Allah smiluje, kaže, ima da lijep govor, kaže, subhanallah, Kaže, ima ljudi, neće jes haram. Neće jes haram. Znači, musliman, i sigurno sad, evo mi, kad bi nam došlo neko i rekao, evo ti svinsko meso jedi ga. Bil ga jeo, ne bi ga jeo. Kaže, Ibn Qayyim, ima ljudi koji kada mu se pondio haram, ne bi ga nikada pojio. A kaže, i danju i noću, kaže, jede mesa muslimana. I danju i noću, jede mesa muslimana. I ne samo to, nego jede mesa u lemej. Ule, meso pobožni ljudi. Ljudi koji rade na podvi islama. I ne opet samo to. Ima i oni koji su to uzeli i badetom. Znači koji smatraju da je govor o ulemi i da opominješ da, ni, da govoriš o njihovim greškama, da je to i badet. I nikoga nisu ostavili. A da oni mu nisu govorili da je vaki, da je, da je to ulema vladara, da je to ljudi koji su upali u novatarije, da su, imaju ove greške, imaju... Znači nisu ostavili. Znači uzeli su to i batitu. I zato još jednom se vraćam na to i kažem, znači zamislite kako je to odvratno. Jeste to tako mjesto. E isto tako je odvratno da jedeš, odnosno da gibetiš svog brata muslimana. I zato ako pogledamo u sunnet Allahovog poslanika, alaihissalatu wasalam, vidjet ćemo koliko je došlo hadisa u kojima se govori o jeziku. I kao što ćemo vidjeti također, da Allah poslanik salatu wasalam se obraću ashabima i govorio im, kaže, najviše što se bojim za tebe je, kaže, ovo. Kao što mu je došlo, kao što ću vam spomenuti hadis, ashab da pita Allahu poslanik, Allahu poslanik, čega se najviše za mene bojiš? Kaže, poslanik, najviše za tebe bojim ovoga. Pa, pa muzije svoj jezik. Najviše se za tebe bojim čega? Ovoga. Pa tako se bilježi ima Muhari muslim od Abdullah ibn Amrah, al-Asa radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao al muslimu al muslim muslimani men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi muslimani ona od čijeg jezika i ruku su mirni drugi muslimani. Muslimani. Znači ovdje se misli pravi musliman. Ne misli se da onaj ko gibeti, ili ko udara ili ko da nije musliman, da je toga nevjernik, ne. Nego ovdje se misli pravi i potpuni musliman sa pravim i potpunim islamom. Je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni šta? Su mirni drugi muslimani. I zato kao što ćemo vidjeti, znači između ostalo kada čovjek gibeti čovjeka, između ostalo kada ga gibetiš, nije to samo gibeti. I gibet nije samo toliki grije samo zato što si nekoga ogovorio, pod navodnicom, nego što za sobom to povlači toliko stvari i drugih grijeha, među kojima je zato što s tog čovjeka izijetio. I taj čovjek nije miran od tebe. I zato pogledajte, ponekad, znači ponekad taj neki psihički udar na čovjeka je mnogo teži nego fizički. Znači ponekad da dođe čovjek da ti udari šamar i kaže izvini Boga ti došlo mi udari obti. Znači do, prođe, halališ mu. Znači može to da se završi u pola sata. Međutim, kada znaš da neko o tebi govori, da te gibeti, da govori o tvojoj časti, znači to ljudima zna da traje danima i danima. Da bude gori problem i gori ezijet za muslimana, nego da smo fizički, nego da smo fizički naškodi. Tako je zabilježi imam Bukhari i termin za svom sunanu od Sehli ibn Sa'ada Sa'idija. Radijallahu ta'ala anhu, hadis u kojem Allahu posanik, sallallahu alaihi wa sallam kaže, obraćajući se naravno nama, kaže, men jadmen li ma bejna lahjejhi wa bejna riđelejhi admen lahu ljanna. Kaže, ko mi, ko mi garantuje? Ono što je između njegovih usana i ono što je između njegovih noga, ja mu garantujem džennet. Ko mi garantuje? Ono što je između njegovih vilica, misli se na jezik. I ono što između njegovih noga, misli se na polni organ, kaže ja njemu garantujem džennet. Znači pogledajte kako poslanik alaihi salatu wasalam poredi ove dvije stvari. A to je polni organ jezik. Polni organ zašto? Zato što čini ta veliki igre koji se zove zinaluk. A jezik? Zato što isto dolazi sa velikim problemima i zato što dolazi sa velikim, sa velikim musimetom. I zato pogledajte ovdje, ovdje Allah poslanika alaihi salatu ono me. znači ovog Znači posebno ovdje da obratimo pažnju, znači da ovdje omladine na ovo obrati pažnju. Ko garantujem da će sačuvati svoj polni organ od harama i svoj jezik, Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam mu garantuje, mu garantuje džennet. Tako je zabiliš imam termizi u svom sunanu od Muaz ibn Džabela radijallahu ta'ala anhu. Onaj duži hadis koji razgovor između gdje Muaz radijallahu ta'ala anhu pita Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam pa između ostalog da mu poslanik alejhi salatu vesselam kaže kuffa alejka hada čuvaj kaže ovo on pa pokazao na svoj jezik pa mu kaže Muaz ibn Jabal radijallahu ta'ala anhu Allahov poslanik zar ćemo biti kažnjavani to zar ćemo biti od, zar ćemo odgovarati za ono što govorimo zar ćemo odgovarati za ono što reknemo pa mu kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam thakilatka ummuka To je jedan izraz koji bi ono značio kod nas otprilike teško tebi. Fekeletke umuke kaže teško tebi, pa kaže zar će ljudi biti bacani u džahannam na svoja lica, osim radi onoga što su posijali, osim radi onoga što su posijali njihovi jezdi. Također zabilje živam termizi u svom sunanu od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu tala anhu da Allah posanih sallallahu alihi wa sallam kaže Iza asbah abnu Adam, kaže kada osvane sin Adamu, znači svako jutro, svako jutro, kada osvane sin Adamom, kaže, svi dijelovi tijela se obraćaju jeziku i kažu, ittaqillaha fima. Svi dijelovi tijela se obraćaju čovjeku i kažu, ittaqillaha fima, boj se Allaha radi nas, fa innama nahnu bike. Jer kaže, mi smo kakav si ti. In istakamta istakamna wa in i'a wajajta i'a wajajna. Kaže, ako ti budeš na pravom putu, ako ti budeš dobar, i mi ćemo biti dobri. Ako ti budeš loš, ako ti skreneš, i mi ćemo skrenuti. I zato pogledajte samo ovo. Znači, zamislite samo ovaj hadis. I sjetite se, znači, od prizora sudnjeg dana, kada će onima koji su opet jezicima svojim, Allah tbarko ta'ala, u suri An-Nur, kada govori onima koji su potvarali vjernice, Allah tbarko ta'ala kaže, jevme tešhedu, ili u kirajetu drugom, jevme ješhedu, alejihim el-sirfihum. Kaže, na dan kada budu protiv njih svjedočili, Prvo što je spomenuto njihovi jezici. Na dan kada budu usvjedočili njihovi jezici i njihove ruke i njihove noge za ono što su radili. I zato znate da čovjek kada bude na sunjem dan, da će njegova usta biti zapečićena. Da će njegova usta biti zapečena i da će njegovi, da će njegovi udori govoriti. To jeste neće on ima, imat moć govoriti. Nego će Allah dati jeziku, pazi, ne da on sad kod, kod kontroliše. Nego jezič, jezik kao znači poseban da kažemo insan će govoriti pa će govoriti šta si ti govorio, svjedočio pred tebe, pa će ruke tvoje svjedočiti, pa će noge tvoje, sve će svjedočiti pred koga? Pred čovjeka. Znači, jesi išao ovdje, jer na dunjaluku si imao kontrole nad njima. Pa si svojim rukama činio haram, i svojim nogama si činio haram, i svojim jeskom si činio haram, međutim na sunnijem danu će oni svjedočiti pred čovjeka. Između ostalo, ko će svjedočiti pred tebe i svjedoče tvoj jezik. I zato pogledajte i selef, da im se Allah tabaraka Znači, koliko su vodili, koliko su vodili računa o svom jeziku. Koliko su vodili računa o svom jeziku. Pa se prenosi da jedne prilike, da jedne prilike, Omer radi Allah tala anhu, ušao Ebu Bekru es-Siddiqu. Da Omer radi Allah tala anhu, ušao Ebu Bekru es-Siddiqu. I našao ga kako se drži za svoj jezik. I našao ga kako se drži za svoj jezik. Pa mu kaže, pa mu kaže, šta je, zašto to radiš? Kaže, hada, a uredan im na Kaže, ovo će mu belaj odvesti. Znači, bojio se Ebu Bekra, radijel Allah, anhu, zašto? Da ga njegov jezik ne odvede. Da ga ne odvede u što? Da ga ne odvede u džahannam. I zato, kao što je rekao Abdullah ibn Mas'ud, radijel Allah, anhu, kaže, nema stvari na dunjaluku da je potrebnije da bude duže u zatvor od jezika. Nema stvari koje je potrebniji zatvor od čovjekovog jezika. Između ostalog, što se također prenosio celefa, kao što, kao što govore Abu Darda, kaže Allah ti učinio dva uha, a jedna usta, jedan jezik, da više je slušaš nego što govoriš. Da više je slušaš nego što govoriš. Međutim, ovo je, ovo je čovjeku teško. I zato, brate, pažni ljudi kada govori, malo je onih koji imaju, tako da kažemo, edeb da se slušaju. Znači, on kaže i ti kada. I ti kada. Znači, međutim, da saslušaš, da imaš edeb da saslušaš, znači, malo je ljudi. I zato pogledajte, obratite pažnju, sigurno ste na to nilazi. U koliko hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam se spominje da je poslanika alaihi salatu wasalam rekao hel faragute, jesam završio. Dolazi su ljudi Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam, bilo je svakakvi, dođu mušici, gole. <coughs> Tek kada bi oni završili, poslanika alaihi salatu wasalam rekao hel faragute, jesam završio. Kad bi on završio sa svojim govorom poslanika sallallahu alaihi wasalam, bi mu se obratio. To ima nešto što se zove husnul istima, znači lijepo, odnosno ljepota slušanja. Znači što je također da kažemo umjetnost. Umjetnost koja je došla u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, ja sam mislio večeras da spomenem neke stvari što je spomenula ulema e, pod naslovom bolest jezika. Jer bolest jezika nije samo jedna. Nije samo gibe, ima više bolest jezika. Pa sam mislio ukratko da se dotaknemo ovoga što je spomen, što spomenuo islamski učinac. Pa je tako prva, prva bolest što se spominje jeste da čovjek govori o stvarima koji ga se ne tiču. Da čovjek govori o stvarima koje ga se šta, koje ga se ne tiču. I zato kaže Allah poslanika alihi salatu salam, kao što došlo u Adisu Bukhari muslima, od Abu Hurire radijallahu ta'la anhu, man kana yu'minu billahi wal yu'mil ahir, fal yakula khayran au liyasmut. Ko vjeru Allah i sunji dan, neka kaže što je khayr, što je dobro ili neka šmuti. Neka kaže što je khayr ili neka ili neka šuti. Zato je također došlo u hadisu koji zabilježi imam Tirmizi u svom sunenu, da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Od lepote islama jednog čovjeka jeste da ga se ostavlja, jeste da ostavlja ono što ga se ne tiče. E, kako samo se navodi lije primjer? A to je da, draga vreću, vrijeme koje nam je Allah Đelešanu dao. Vrijeme. Znači to vrijeme ti Allah Đelešanu dao da ga koristiš. I čovjek mora svoje vrijeme da koristi u hajdim stvari. Jer svoje vrijeme idu. Znači pogledajte kako mi kažemo, joj kako brzo vrijeme prolazi, kako brzo idu hefte, kako brzo ide godina, kako... Rat bio, mi ono pričamo i sad o ratu kod je bio jučer, 15 godina prošlo, da je, da je bio rat. Znači kako vrijeme brzo ide. Znači, jučer smo bili, <laughs> sad vidiš sebe odjednom čovjek si, oženje se ima 10 godina, ima 5 godina, ima žir, vrijeme ide. Tako će brzo doći, sam 40, 50, 60 i tako dalje. I zato vrijeme, ko spozna vrijeme, spoznaje sve. Ko, spo, ko je spoznao vrijeme, korištenje svog vremena, da ga koristi ono što ćemo koristiti za drugo vrijeme, to je za sudnji dan, taj čovjek spoznao tu nauku. Međutim, onaj koji zna tu stvar, međutim, umjesto sa tim svojim vremenom, da se pozabavi sa onim što će mu koristiti, on se počne pozabavljati nešto čega se ne tiče. Ne samo što mu neće koristiti, nego što će mu štetiti. I zato, gdje je ovaj bio, šta je radio, jesi li ga vidio, nisi li ga vidio, šta je ovaj radio, e, znači, mnogi je te stvari, pogledajte, ako, mi, ako se vratimo u svoj govor i ono što govorimo, vidjet ćemo da veliki postotak našeg govora ima oko onoga što ga se ne tiče. I zato kaže ulema, ko se pozabavi tim stvarima koje ga se ne tiču, a ostavi to vrijeme da ga koristi za hajr, Kaže, to je primjer čovjeka koji je našao zlato, našao srebro, našao dragulje, našao bisere i ostavi te bisere i ode, kaže, čeprka po smeću. Čeprka po smeću, uzima smeće, sakuplja smeće. A vama našao biser, našao dragulj, našao zlato, našao... To mi ne treba. Hoću ja na smeće. E tako isto primjer čovjeka koji zna da imaš ime da koristiš, da učiš fala Allah, Đelešan imaš, uzmeš, upališ, der slušaš, upališ, kura slušaš, uzmeš knjigu, odješ predan po... nećeš to, hoću spijat kafe, govor to ovaj vaki, jesi vidio kako mi je pogledao, kako mi nije pogledao, kako je me rekao i tako. Znači, ne samo da nema korist, nego je to stvar koja vodi čovjeka u haram, koji ćemo kasnije detaljnije objasniti. I zato, Olema, prvo, prvo što napominje, jeste napominje ovu stvar. Druga stvar, draga braćo, druga stvar, draga braćo, jeste govor, da čovjek svoj govor, odnosno druga bolest jezika, da čovjek govori o neistini. E, ovo ulema naziva, kaže, el qavl el batri, da čovjek govori ono što je neistina. Šta znači ovo, znači, govor koji je neistina? Znači, da čovjek govori o stvarima koji su haram, da priča o haramima, da prepričava haram, da sluša haram, i tako da. Znači, to je nešto sve što se jednim, na, eh, jednim nazivom naziva neistinit govor. Znači govor koji je neistin. Međutim ti ga slušaš, ti ga prepričavaš, o njemu pričaš i tako da. Draga braćo, ovo je jedna veoma velika stvar. I zato zabilježi ima Buhari muslima debu Hureyre radi Allah tala anhu da Allahu pasanih sallallahu alaihi sallam rekao. Znači brate, prvim od odsvom adizu spominje riječ, ne rečence. Da Allahu pasanih sallallahu alaihi wa sallam rekao znači, inna l'abda la yetekellamu bil kelima. من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا ينفعه الله بها في الج... إلى الجنة كجي زيستة رب رجي ريج ينو ريج كويا ود الله تبارك وتعالى زدبلسة لا يلقي لها بالا نيج أبرجة بجن نتو ريج الله جدا ستو مريج ازدقنو تو جنة الله جدا بجن ستو مريج ركو ريج ني أبرجة بجن Allah tabaraka wa ta'ala mu dao rate riječi dženeta. Šta znači ne obraćao pažnju? Na primjer kada je čovjek hajdu, kada se navikne na hajr i da govori o hajru, on će negdje kada dođe, automatski početi govoriti o hajru. Neće on pripremat sad za taj govor, nego će odmah reći. Kada vidi neki hajr, automatski će drugog pozvat na neki hajr. Znači neće biti, neće se nešto spremat za to. Zašto? Zato što se čovjek navikuo na hajr. Gdje dođe, on govori o hajru. E, kada čuje neki hajr, on je drugog pozivao na ta hajr. Došao se ne, možda išao se ulicom, ti si pošao negdje na predavanje, rekao se čovjek, e, haj sa mnom na predavanje. Čovjek pošao, vidio, promijenio mu se život. Znači koliko ljudi koji su tako krenuli putem sam što je, ja išao, kaže, rekao neko, haj sa mnom, kaže, kad sam vidio, promijenio mi se život. Ja znam čovjeka koji je, koji je tako počeo. Kolega mu rekao, haj, haj, evo idem ja na predavanje, haj ti sa mnom. On tamo, to, čovjek se promijenio. I njegovim sebebom se još ljudi drugi promijenio. Međutim, isto tako. U istom hadisu kaže Allah poslanika Zaista će čovjek re, reći riječ koja je min sehati Allahi ta'ala, koja je od Allahove srđbe, la ilqi ilaha bal. Neće obrati, obraćati pažnju na tu riječ. Kaže, pa će na te riječi biti bačen u džahnu. A to, draga braćo, i te kako se dešava kada se čovjek, čovjek mnogo šali. Kada se čovjek mnogo šali, onda počne govoriti, ne znaš, ono što mi kažemo, ne znaš što govori, počne govoriti o haramima, počne ovo, sve mu zanimljivo. Haram mu postao sladak, djehennem mu postao sladak, islam mu dosadio, i onda sad tim, hop, Allah tebara kao ta'ala ga može basiti djehennem. I zato, kada govorimo o ovome što je govor neistinu, jednu ću stvar večera spomenuti, znači jedan haram, Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas sačuva od toga. I našu omladinu. I zato ovoj stvari u istinu, znači primjećujem, primjećujem, a niti istraživam, niti tražim, ali primjećujem da ima ljudi koji idu u džamiju koji su posvećeni tome. Međutim, Allah te barek ve ta'ala molimo da nas sačuva od harama. A draga vraća, to je danas nešto što je zavladalo, a to je gledanje serija. Znači, pogotovo danas, kada se pojavile pod navodnicima nekakve muslimanske ili turske serije. I čovjek ide u džamiju, žena pokrivena. Međutim, sve zna što se dešava. Znači, prati serije, znači, ama zama kod sto serije koje govore o ashabima i tabinima. Znači, serije, kod sto serije koje govore o ashabima i tabinima i gdje se samo citira ajit i hadis. Hrana, braću, svi će se složiti sa mnom. Da ono što je glavna sa u tim serije, jer ne bi bila zanimljiva da nije toga. Da je većina tematika tih serija blud, zinaluk, prevara, muž prevari ženu, žena prevari muža i tako dalje. Znači to je glavna sigurno tematika takvih serija. I zamislite onda, čovjek musliman koji pada Allahu tabaraka wa ta'ala na sečnu. Žena koja pada Allahu tabaraka wa ta'ala na sečnu. Koja zna šta je zinaluk. I čak znate, draga braću, da Allahu poslanika alihi sanatu selam kaže da je zinaluk oči u pogled. A da je zinaluk, zinaluk jezika govor. I to čovjek onda kasnije prepričava. Jesi vidio šta ovaj uradi ovoj, kako ova ovoga, kako ova ovoga. Draga braću, to je jedan musliman koji se Allaha boji. To je jedan musliman koji vjeru poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam može sebi dozvoliti. Dakle, la hawla wa la quvvata illa Čovjek ponekad radi svojih greha, kad ide greje za greje, greje za greje, počne činiti određenu stvar, nije ni svjestan toga. Međutim, zato smo tu da se napomenemo na to. Draga braću, čovjek koji vjeruje u Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da sjedi i da gleda satima iz dana u dan da gleda u haram. I zato neće se sad zadržati na to. Ovo što ću vam reći, neka se čudi ko će se čuditi. I neka se posle toga prepričava ko će prepričavati. I neka se smije ko će se smije. Međutim, draga braću, sva fikski e, simpozijum islamske uleme, fakija, fukaha, su rekli da uneseš televizor u kuću da je to haram. I sad nekako god hoći kaže e, da oni koji to govore da su nazadni, da su vaki dostani. Znači kažu da uneseš onaj šeitan da je to haram. Znači ja mogu sljedeći put pročitati fetve u lene. Znači imena ovog, od savrema nisam islamski kolegija, fetvi, pojedinac, da je to haram. Osim normalno da to bu, budu čisto islamski kanali. Ne uneseš što ko što da a danas, hvala Allahu te wa ta'ala, ima dosta islamskih kanala. I na engleskom i na arabskom, naravno na našem jeziku nema. Da imaš to, to je u redu. Međutim, druge kanale, znači kažu, hajde, ne kaže vam Dževad Goroš, nego vam to kaže Bin i Usejmini, Albani, i kolegi u Židi, i kolegi ovdje i tako dalje. Pa ako će se neko smije, nek se smije nema nek se ne, smije meni. I zato vam još da kažem, znači da čovjek gleda to, koji vjeruje Allahu te wa ta'ala, sudni dan, draga vraću, da se Allah te barek vata'ala. Ne samo to još. Da to čovjek gleda, da kažemo sa svojom familijom, sa svojom ženom, sa svojom djecom. Djeca da ti rastu, da ti to gledaju. Da se djeca odgajaju uz bud iz Da ženu koju su uzao kao je manet, umjesto da je podučiš Allahu i vjeri, ti da joj kažeš, hajde sa mnom gledam haram. Allah mi, molim Allah te barek vata'ala da nam podari takoliko. I da nam podari da se Allah te barek vata'ala istinski bojimo je draga brećo, znači, jel se to dešava? Znači, ova stvar, ustrajnost je na pravom putu. Je nešto o čemu čovjek treba da razmisli. Znači, jel to moguće da je nekome islam desadio? Znači, prije smo mašala, imali, volili i otiću džamiju. Imali želju da učimo Kur'an. Međutim, sad šta? Prošlo. Nije više fora. Nije više moda. Jedna čovjek kad jedna se počne furat na džahennam, Ono što je znao, on bola drugima govorio. On drugima govorio, boj se Allaha, savjetovo fino i sve to. Sad, kaže, slušaj, kaže, mora čovjek biti u skladu društva, mora čovjek biti vaki, ne može, moraš znati koja je serija. Znači, ako nisi to, onda si papak, onda si nikakav. La haule vola kuti. Znači, islam, je li moguće da nam islam dosadi? Može li islam dosadi čovjeku? Može li ti džahennam postati sladak? Ideš putem i znaš što je džahennam. Znači, žena, Maslo prije se nosilo Allahu akbar. E, sad vam to više. Sad se mora malo tegnuti, malo zategnuti, malo našminkati, malo ovo. Zor, sad jehennem je pustilo sladan. La hawla wa la kuvati bila billah. Molim Allah, tabarik wa ta'ala, da nam podari uzrajno zdraga vreću. I ovo je jedan veliki belaj, veliki musibeta. I zato pogledajte ono, pogledajte ono što je, što je naša ulema govorila. Znači, kako te neke stvari, prija, prija, znači, Ono što nisu, Allahu i tabarak ta'ala neprijatelji, ono što nisu mogli neprijatelji s nama, mogli da urade puškom, sada mogu preko jedne 20 sa 20, 50 sa 50, urade, ubacite i gotovo. Ljud se prohelači, zaborave džamije, zaborave Allaha, zaborave i dunjalu ki ahiret. Radi čega? Radi žena. Svaki dan vidio da čovjeku tako dolazi problemi u braku, postane mušće dosadna njegova žena. Znači gotovo, sad više ne. Svaki dan on vidi tamo neku. I, kak... I nije čudo što ljudi idu u takve harame ko što idu. I onda, i on, mislim, to je sad zasebna jama baš tema. Znači, ljudi odoše u razne harame da Allah, tebarek wa ta'ala, o tome sačuva. Sljedeća stvar, draga braću, koja je bolesti jezika, jeste ružan govor. Znači, ružan govor u smislu ružnih riječi, psovanja, proklinjanja, e, spominjanje stvari kao što su stidna mjesta, spominjanje intimnih stvari, intimni radnji, znači sve je to došlo znači kao jedna vrsta ružnog govora i bolesti jezika. Naravno, ovim je sada nemam, nemam vremena da puno govorim, da se toga dotičam. Jer, znači to, ponovo bi na tome ostalo. Međutim, samo ono što vam mogu reći, jeste, draga braćo, da Allah te barake wa ta'ala, Allah te barake wa ta'ala, u sur Isra kaže, obraća se svom poslaniku, alaihi salatu wa وكل عبادي يقول التي هي احسن اي رسي مويم ربوبيما neka govore ono što je najljepše. I reci mojim robovima, neka govore ono što je najljepše. Znači, tvoj govor neka bude kakav, neka bude najljepši. Ono što najljepše možeš da imaš od riječi, koristi. Vratite pažnju na ovu slavu. I ovo je nešto, ovo je opet jedna, da kažem, umjetnost. I zato također umjetnost koju nalazimo u sunnetu Allahovog poslanika, alaih sr. I zato čovjek mora musliman da se navikava, kada govori, riječi, da to budu najljepše riječi. Čak i kada je u Srbiji, normalno, čovjek se naljuti. Međutim, u Srbiji, da čovjek kaže Subhanallah, da kaže Alhamdulillah, da kaže Allahu ekber. Čak, na primjer, ako se muž i žena posvađaju i sad muž hoće da kritikuje nešto ženu, ne da je kaže glupačo, budalo, konju, idiote, kozo, nego da kaže Allah te nagradio, Allah te se smilovo, Allah ti dao svako dobro, podario ti džennet, znači da i tu koristi i tu koristi najljepši govor. A ne da kažemo da čovjek u svakodnevnom kada govori da se obraća svoj brat da kaže Allah te nagradio. Allah ti dao svako dobro. Da svoje ženi kaže Allah ti dao svako dobro. Hoćeš li mi Allah ti dao svako dobro. Allah te nagradio. Znači to je nešto znači što nam je došlo i nešto na čemu nas odgaja Allahu te baraku ta'ala. Draga braću, posebno, posebno, posebno. Ovdje spominjemo sada sa ženom. Zato što ono Znači ti stvari te kako zna da se dešava između muža. Međutim, posebno da vodi i da bira svoje riječi, da vodi računa kako će se obraćati svojim brateljima. Kako će se obraćati svojim brateljima. Znači da u obraćanju prema svojim brateljima da bira naj, naj, naj, naj, naj, naj i sto puta naj, najljepše riječi i najljepše izraze. Molim Allah, tabarifu ta'ala, da nas učini takvi. E, sljedeća, također od bolesti, što islamski učenjaci spominju, jeste šala. Ili da kažemo tačnije, mnogo šaljenja. Mnogo šaljenja. I zato je došlo u sunnat poslanika alaihi salatu wasalam, da Allah poslanika alaihi salatu wasalam rekao, وَلَا تُكْثِرِ الدَّحِكْ فَإِنَّ كَثْرَةَ الدَّحِكْ تُمِيتِ الْقَلْبِ I nemoj se mnogo smijati, jer mnoštvo smijeha umrtvuje čovjeku u srce. I zato ako vidite, Znači kao što kaže ulama, ako pogledamo, vidjet ćemo da je Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam se šalio. Međutim, da je njegova šala bila, da, se, da kažemo, da je bila ispunila dva uslova. Prvo je da se šalio malo, ponekad da bi se šalio. I druga je stvar da je njegova šala bila istina. Da nije u svojoj šali govorio na istine. Znači prvo što da je bilo malo, ne da je bilo pretjerano. Drugo, da je šala Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam bila da nije u njoj bilo neistinu, neistinu, neistinu tog govora. Međutim, ono šta je ovdje sada? Šta je ovdje sada? Znači, kada neko kaže, dobro, e, šta je zapreka sada sa mnogo šalim? Nije nikakva zapreka da ti šališ. Međutim, ako ne obratiš pažnju na to što se zove mnogo šaljenja ili pretjeranog šaljenja, budi siguran, budi siguran. To manje više svi znamo. Da će te takva šala odvesti u nešto što je 100% haram. Znači da ćete to i takva šala odvesti u nešto što je 100% haram. I sljedeća stvar, draga braćo, i ono što je možda najbitnije i najvažnije, jeste bolest koja se zove gibet. Bolest koja se zove kako? Koja se zove gibet. Normalno već smo spomenuli ajet iz sura Hujurati gdje uzvišeni Allah tabaratu wa ta'ana govori o gibetu. E, prije svega da vidimo šta je definicija gibeta. Definicija gibeta kao što došlo u hadisu poslanika alejhi salatu vesselam u vjerodostojnim hadisima jeste da je gibet zikru ka akhaka bima yakra. Spominjanje tvog brata po nečemu što on ne voli ili što prezire, prezire. Znači po nečemu što on prezire. Pa kažu ashabi, jer to je bilo kada je Allah poslanika alejhi salatu vesselam rekao etadruna mal gibe, znate li šta je gibet? Pa kaže Allah njegov poslanik najbolje zna. Pa kaže spominjanje tvojeg brata ponome što. Pa kaže se ashab Allahu poslanića. To je ona šubha što većini ljudi dođe. Čovjek kad ljubit kaže, pa nisam ništa slago kaže. Sve je to istina. Pa kaže Allahu poslanića, šta kaže ako se u istinu kod njega nađe? A ko istinu taj čovjek ima to što sam ja spomenuo? Je znao to prezire. Međutim, on u istinu se to kod njega nađe. Kaže poslanik alihi salatu salam, a se to kod njega nalazi, kaže fakadir tabitavu. Onda si ga kaže ogibati. A ako se kaže to kod njega ne nalazi, onda si ga potvorio onda si slago na njega. A ove stvari idu jedno s drugom. A to je većinom da onda čovjek kada gibeti i kada se taj gibet počne prenositi, tu se nadodaje riječ, poriječ, ovo, ovo, i tu bude i gibeta, i bude potvore, i tako dalje. I zato samo pogledajte ovo. Hadis koji zabilježi imam Buhari u svom sahihu od Abdullah ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam se na oprosnom hađu obratio ashabima pa im rekao ayu yawmin hadha pa im je rekao koji je ovo danas dan pa mu kaže ovo je yawmun nahr pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam koji je ovo grad ovo je kaže sveti grad i sveti dan yawmun nahr je sveti dan Mekka je sveti grad kaže poslanik alejhi salatu vesselam u kojem smo mjesecu kaže u svetom Allahovom mjesecu Pa kaže poslanik sallallahu fa inna صلى wa عليه wa كاجة فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم كاجة إزاي سيباشا كرب إباش إميتك إباشا تشاست Znači, pogledajte, nema razlike. Nema razlike između muslimanove časti i njegove krvi i njegovog imetka. Znači, nema razlike udariš li ga, ili ukradeš li mu, ili ga ubiješ, ili ga gibetiš. Znači ovo su riječi postanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. I zaista je vaša krv, i vaš imetak, i vaša čast su sveti. Kao što je svet ovaj dan, kao što je svet ovaj grad, kao što je svet ovaj mjesec. Čovje znači, tri stvari. Između ostalog šta? Čovjekova čast. Znači muslimanova čast je sveta kao što je sveta Kaba. Kao što je svet Allahov mjesec, kao što je svet Jom Nahar. Znači tako je svet. I zato se prenosi od Abdullah ibn Omera radijallahu ta'la anhu da je činio tavaf oko Kaba i da je gledao u Kabu. I da je govorio, kaže, ti si, tako mi je Allaha sveta. Ali kaže, čast jednog muslimana, još, sve, još, još veće svetosti od tebe. Čast jednog, čast jednog muslimana, jednog muslimana. jednog muslimana. I zato, draga braćo, pogledajte također ono što sam rekao, zabilježi imam Abu Dawud u svom sunanu da Abdullah ibn Amr al-Asa radijallahu ta'la anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao se takunu fitan. Kaže, bit će fitne, fitnaruci. Kaže, i bit će u tim fitnarucima, kaže, katla, bit će, kaže, mrtvih. Kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, al-lisanu fiha ašaddu min vaq'i sejfi. kaže u tim danima, kaže jezik će biti gori od sablje. Jezik će biti gori od sablje. To jeste ono što će jezik posijati od smutnje je gore od onoga što će doći od sablje. I zato pogledajte uopšte među ljudima, u čovečanstvu što su bili belaji. Je li to ko došao i, i, i šista mira izvadio sablju ili pištolj ljubio nekoga? Niko. Nego je sve počelo sa riječima. Sa malim riječima. Znači sa jednom riječu dođe ono što dođe. I zato, draga braću, Allah vas nagradio. Znači, čovjek u većini slučajeva kada gibeti, znači gibeti zato što vidi sebe iznad drugih. Znači, vidi svoj islam iznad islama drugih ljudi. Vidi sebe mašala boljim od drugih. I zato kaže ulema, kada neko hoće da ugibeti, kaže, u stvari, kada govori šta je lijek, lijek od gibeta, kažu kada neko hoće da ugibeti, da potvori, da, da govori, kaže neka onda prva stvar, bude svjestan da sebe sa tim dovodi, da sebe može da sveže za Allahom srđbu. Da može sebe da sveže zašto? Za Allahom tabarak ve ta'ala srđbu. Kaže druga stvar, neka pogleda svoje sramote. Hoće se spomenuti što ga vidio s njega u nekom hramu, znači prvo pogleda svoje sramote. Čovjek kada vidi svoje sramote, Znači, ako je iskren, prema sebi zastiđe se. I reću šta imam ja govoriti o tako. Međutim, kažu onda opet. A ovo ja sad dodajem o sebi, kažem, ako ti šeitan dođe, pa pomisliš da si ovaki. Ovo se može desiti, ali rijetko. Pa kažu, a ako čovjek vidi da kod sebe nema nikvi mahana, a to može da se desi rijetko, da čovjek bude bez mahana. I zato ja dodajem od sebe, ako ti šeitan dođe i kaže ti nemaš mahana, kaže onda zahvaljivaj Allahu na blagodatima. Što ti je podario da si taki. I kaže nemoj dozvoliti da tu ljepotu koju imaš tu čistoću da uprljaš sa gibetom. Nemoj dozvoliti da to šta? Da to uprljaš sa gibetom. I zato, draga braća, nas je danas, znači da, danas kad pogledamo omladine, mladi ljudi koji dolaze u džanu, je li danas puno tih ljudi? Međutim, imali međusobno e, da kažemo trzavica, netrpeljivosti, ovoga naravno ima. Zbog čega radi jezika? Radi čega? Radi jezika. I zato dešava se dođe čovjek kaže, kaže taj, Allah mu se smjela ovo, vaki. Ovaj, ovaj vaki. Ovaj vaki. Ovaj vaki. Znači nema niko da je ostao. Znači samo što ne rekne čovjek sebi jedini sam ja. Jedini sam ja. I zato ako je neko iskren, brate, sad pažnja na Ako je neko iskren, kad vidi neku mahanu kod nekog svog brata, neka dođe tom bratu. Ako ne postupi tako, znači to je dokaz znači, njegovog poganluka. Ako neko istino je vidio kod svog brata nešto, znači vi ste vidjeli nešto kod vašeg brata Đovata, znači dođeš fino Đovata i kaže Allah ti nagradio to što sam kod tebe vidio, to je tako i tako. Znači to je tako i tako. To je tako i tako. I normalno, s druge strane, čovjek mora da sebe nauči na prihvatanje savjeta. Da bude spreman, da uzmeš savjet. Od koga god da ti dođe. Mađutim, ako to naučiš, onda počneš govoriti na kafam ovaj vaki, ovaj naki, onda znaš sa koliko si tu belaja i musibe ta došlo? Znači sa hiljadama. Sa hiljadama. Prva stvar u gibet jesi. Znači evo vidite. Znači vidite šta je gibet. Šta je jezik. Druga stvar. Drugog si načero da sluša gibet. I njega se stavio na iskušenje i on je sad na haramu. Onaj koji te sluša, a ne ospori ti to je tvoje, i on je u haramu. Znači, druga stvar. Treća stvar, učinio se da taj koji sluša, da promijeni mišljenje sad u svom bratu muslimanu, je tako? Četvrta stvar, i on će sigurno početi da gibeti, već u velikom broju slučajeva. I on će početi šta? Da dalje gibeti. Pa će sljedeći, pa će sljedeći, pa će ovaj, pa će onaj. I još jedna stvar, što si tom bratu muslimanu kojeg su gibeti zato što su na njom boli. I što si ga izijetio. Zato što si njega šta? Izijetio. A zato, a taj čovjek, koji možda našim očima, znači oni, što mi kažemo, zadnji jado. Znači zadnji jado. Znači zamisli, znači da ima neko koji je zadnji jado među nam. Znači Marku mu daš. Znači taj čovjek je možda Allahov evlija. Taj čovjek je možda šta? Allahov evlija. I možda je on od onih za koje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže u hadisu kuci men aada li walijan faqad adamtuhu bil harb kaže ko ezijeti mog evliju kaže ja mu objavljujem rat pa ti Allah tebareke ve taala objavi rat u smislu pa dođeš pa niđe nisi rahat u kući nisi rahat sa ženom nisi rahat s komšijama nisi rahat ovdje niđe zašto zato što se ezijetio ezijetio musliman međutim bolam ako hoćeš iskreno i zato pogledajte Subhanallah, kad sam išao na izreku. Uleme kad kaže, kaže, jedan nam kaže, kaže da čovjek obuče, da obuče zlatni prste, da počne nositi zlatni prste. He, he, he, koliko je lakše nego da ogibet jednom muslimanu. Muslimanu čovjek se preču da nosi zlatni prste. I znamo svi što znači da, da, da čovjek musliman stavi zlatni prste. Međutim, hajde da razmislim. Da čovjek obuče zlatni prste da ga počne nositi. Sad će im je, kom je tu na, naštetio? idonju bel kome samom sebi je li hoće li se ovaj drugi jezijet što je on vidio na njemu zlatim prstenjem ni Obučeš, ti ga sam znači obo, zlatni prsten se stavio i nosaš ga kome znači sebi se naškuti i sad opasiti inače tako su grijesi. neki grijesi su znači šteta samo tebe lično a neki su i tebi drugom i vidiš šta ništa Međutim, kad gibetiš, pogledaj šta se radi. Pogledaj kakvog si belaja uradio. I zato one stvari koje se dešavale među ashabima, koje su bile kroz istoriju islama, znači da ti ljudi koji su počeli govoriti o Osmanu radijallahu ta'ala anhu, ma da su obukli deset prstenja i da su se svi, svi oko sebe zlato, ne bi nanijeli toliki belaj umetu koliko su nanijeli kada su počeli da govore Osmanu radijallahu ta'ala anhu. I zato, brate, pažnji, znači, zato ovu sad reci samom sebi, da stavim zlatni prsten, i da počnemo ovdje sa zla. Znači ne jedan, nego deset da imam. I lančića i ne znam čega. To je manje sve od jednog gibeta. Sve je to manje od čega? To je se manje od jednog, od jednog gibeta. I zato, draga vraću, međutim, posebno što ovdje govorimo i napominjemo, jeste govor o ulemi. Govor o ulemi. I govor o ulemi. Jer koliko je danas ljudi koji se igraju koji kažem, koji su govor o ulemi uzeli ibadetom. I on, znači pasite ovo, zato kaže se rahim Allahu mra'an arafa qadra nafsihi, arafa haddahu fa wakafa andahu, Allah se smilovo čovjeku koji spozna sebe. Allah se smilovo čovjeku koji spozna svoje granice i stane kod tih granica. Znači dođe čovjek kaže, ja mislim da ovaj pogriješio, ja mislim da je ova, ja mislim. Allahu rabbi, svi smo, svi u nas se traži prvo da poradimo na sebi na svojim porodcama, na svojim ženama, na, svojim djet, na svojoj djeci. Da radimo koliko možemo, da savjetujemo svog brata fino. Međutim, čovjek, čovjek hoće, znači nema. Nema, znači, nema mimbera da mu daš na dnjavku da se ne popio na njega da vazi. Znači da mu kažeš, hajde u poslaniku u džami uđu, on će vazi. Međutim, pogledaš mu djecu, pogledaš mu ženu, pogledaš mu ovo, nigdje veze i sve zove. Znači ne bi znači kad ga pogledaš sa, ono, jel, kad bi šun, kad bi, ne bi ošte rekao da je taj čovjek musliman. Međutim, kome bi vazio i nema kome ne bi. Jel to tako ide? Jel to tako ide? Znači čovjek prvo mora da pođe od sebe. Normalno kažemo, savjetuj, pozorava. Međutim, sve ima definiciju, sve ima granice, sve ima kako se radi. I molimo Allah, tabarak wa ta'ala, da nas smije. Želim da samo ovdje spomenuti još jednu stvar. A to je, pošto ljudi, uh, pošto ljudi sebi, e, pošto im šeitan prilazi s ove, s ove strane, znači spomenut samo još dvije stvari. A to je, e, znate da ulema e, govori da u određenim momentima ima kada je gibet dozvoljen. Znači u određenim momentima ima kada je gibet dozvoljen. Ti momenata ima pet ili šest. Znači islamski učenjaci kada bi se vratili na govor kao što govori mama ne, drugi, vidjeli bi da kažu da ima da je gibet dozvoljen. Pa ću vam spomenuti koje su te stvari i da ukratko i prokomentarišemo, da vidimo. Jer ponekad ljudi su ono bacili pogled na ove stvari kada je gibet dozvoljen i onda sebi dozvoli sam gibet. Znači, nema čovjeka da ga gibeti, a da mu neće naći jedno od ovih tačaka da sa njih priđe. Na primjer, prva stvar kada je dozvoljeno da čovjek ogibeti nekoga jeste et etavallum. Znači, jeste kada ideš kadi i kada se žališ na zulum nekoga. Na primjer, da ode čovjek i da kaže ta i taj čovjek me udario. Ta i taj čovjek me, na primjer, ukro. Znači, to da uradiš, znači da odeš kod kadije, znači tu ti je dozvoljeno. Međutim, znači kao što će vidjeti, sve mimo ovoga, znači nije dozvoljeno. Druga stvar je da čovjek traži fetvu. Na primjer, da čovjek dođe kod čovjek alima i kaže, na primjer, da žena kaže, uvaženi šehu, moj čovjek je taki i taki. Moj čovjek je škrt, ne da mi, jedva preživljava. Međutim, inače da žena izađe da kaže joj, kakav je muž, krt, moja ti, vakar, nije dozvoljno. Da čovjek odje, na primjer, da kaže joj, kakva mi je žena, ma da Bog sačuva. Ništa u kući neće da pere, ništa u kući neće ovako. Znači, to dozvoljenje, to je gibe. Međutim, da ode čovjek, na primjer, kaže, imam ženu koja je taka i taka. I spomenje nije na sramotu. Znači, međutim, da u smislu da traži efekt, ili kao i slično prepanom, da traži kod kad je to dozvoljeno. Međutim, pogledajte samo shodno potrebi. I zato sve se ove stvari vrte, znači da je to dozvoljeno u daruri, u nuždi ili u potrebi. Sljedeća stvar, na primjer, da se potpomogneš u otklanjanju određenog zla. Brate, pažnjamo. Da se potpomogneš u otklanjanju određenog zla. Znači šta? Na primjer, vidio si čovjeka koji čini haram. Vidio si čovjeka koji čini haram. Vidio si ga, na primjer, da, da počinio taj taj. Međutim, nisi blizak skroz sa tim čovjekom. I kod tebe provladava mišljenje da odeš kod tog čovjeka i ti mu to kaže, to tebe neće prihvatiti. I nađeš njega njegovog bliskog prijatelja. Ali pa se opet s iskreno namjerom. Znači, ne, ne, takvaluk je ovdje. Nađeš nekog njegovog prijatelja s iskreno namjerom i kažeš, Allah te nagradi. Onaj brat, sa koji si i ti dobar. Ja sam vidio da radi to i to. Pa Allah te nagradio da ga ti posavjetuje. Međutim, da kažeš samo tom čovjeku. Ili samo onome od koga tražiš da ti pomogne u otklanjanju čega toga, u otklanjanju tog zlata. Sljedeća stvar, upozorenje muslimana. I sad ova stvar je, je da kažemo, ko pogrešno ovo razumije, upozorenje muslimana, ne nekoga, to je ono, znači, neko je širo otvorio ta vrata i sebi svaki gibe dozvolio. Sjedi i pije kafu i kaže, slušaj, to ti je taki, on ti je taki, on ti je vaki. Što kaže, ja upozoravam muslimane na takve ljude. Upozoravanje muslimana, ne nekoga se misli, draga braću. Znači, to spominje u lama, znači nije od mene. Na primjer, kada ti dođe čovjek i kaže, slušaj, ja hoću da trgujem. Hoću da trgujem sa tim i tim čovjekom. Znaš li ti tog i tog čovjeka? On kaže, na primjer, Allah, ja sam trgovao sa njim, Allah je dobar čovjek, međutim, zna bi taki i taki. I tu da spominješ, pazi, mahanu tog čovjeka, što je u osnovi gibet, međutim, spominješ da te koriste. Znači, kako i on ne bi upao u tu stvar. Ili, na primjer, dođe čovjek, hoće da se ženi. Na primjer, dođe čovjek, hoće da svoju čerku da za nekoga. I ti znaš to, na primjer, obratio se nekome ko zna tog čovjeka. Ti kažeš, vallaj, kakav je taj čovjek, reci mi. Znači, došlo, prosi mi čerku. On ti mi kaže, vallaj, slušaj, ono što ja oznam, on ima da je taki, da je taki, da je taki, da je taki, da je taki. Zašto to govori? Znači, zato, znači, da, znači, kako ne bi ovaj čovjek udao svoju čerka, na primjer, za nekom koji je griješnik. Međutim, opet šta? Da kažeš tom čovjeku. Ne znači na radio da odeš, na televiziju, na... Ne, nego, znači, samo po potrebi da tom čovjeku to kažeš. Zatim sljedeća stvar, da neko bude poznat po nekom nadimku. Znači u Mostaru dosta ima ti nadimaka. Da bude neko poznat po nadimku, međutim, on, njemu to nije ništa što ga ljudi tako zove. Naprimjer ga ljudi zove, zovu ga švabo, zovu ga čoro, zovu ga vaki. Znači, nema zapreke. Ako čovjek to dozvoljava, nema zapreke. I zato je među selefom bilo. Znači, a'meš, rahmatullahi alaikum, znači muhaddis, je znači od takvi, znači zvali su ga A'meš radi Mahane koji je imao kod sebe. I tako dalje, međutim, oni su se sa tim bili zadovoljni i zato je dozvoljno. Znači, ako čovjek, ako čovjek je zadovoljan sa tim, znači da ga tako zovu nema, nema šta, nema zapreke, nema zapreke. Znači, to su stvari, to su neke od stvari kada je dozvoljno gibet. Međutim, opet, draga braćo, pogledajte. Znači, to je stvar shodno potrebe. Znači, shodno potrebe. Znači, ne da čovjek ostavi. Znači sad, na primjer, ima li taj čovjek fajde što ćeš mutirati? Ima li fajde što ćeš mutirati? Znači nema fajde. Na primjer, sad hoće, ima neki čovjek među nama, prijatelj, koji negativno uče na ljubu. Koji hoće otići ovdje, hoće otići ovdje, hoće otići ovdje, hoće otići. Međutim, ti sad da kažeš njemu, ili njemu, nikakve fajde. On pa nikakvom djeca je sad u čovjeku, nije. Međutim, vidiš njega da se počeo sa njim družiti, a njemu da kao slušaj. Znači, upozoravam te njega, on je čovjek musliman, međutim, upozoravate na to i na to stvar. Znači, da mu spomeneš te tačke, ali opet da spomeneš mu zato što vidiš da od toga ima koristi, da je čovjek vezan za toga i tako da je. Znači, opet obratiti da ga breću pažnju. Znači, čovjek se treba bojati Allaha. Znači, bojati Allaha, znači, radi onoga što se nalazi među njegovim, među njegovim zubima. I čovjek ponekad sebi može uljepšati, uljepšati haram. Uljepšati ovo, međutim, haram ostaje haram. Njega ništa ne mija. Znači to što se ti nam kada gledaš televiziju, znači to ti neće promijeniti haram. Haram ostaje haram. To što se ti u tvuru misliš da to nije haram, to je haram. I niko taj haram neće, neće promijeniti. I još jednu stvar koju sam mislio da spomenem, eh, a to je eh, pokajanje od gibeta. Halal ti malo smo odužili večeras, međutim, uh, samo da spomenem jednu stvar, a, još, a to je pokajanje od gibeta. Pokajanje od gibeta, draga braću, biva kako je? Prije svega u gibetu E, kao što smo vidjeli, ima više belaje musibeta. Pa tako tu čovjek je počinio grih, znači skrnavio pravo i Allaha tabaraka wa ta'ala i roba, i Allahovog roba. Pa prva stvar, znači skrnavio Allahu pravo, zato što Allah naredi, Allah je zabranio gibet. I zato čovjek kada ugibeti mora, mora se pokajati Allahu tabaraka wa ta'ala za to. Druga stvar jeste da mora, ako je taj gibet došao do tog čovjeka, da mora da traži halal od njega. Da mora šta? Da traži halala od tog čovjeka. I ovo, jeli, spada pono opšte pravilo, a to je bilo koji zovu, bilo koji napravda ako se učinio bratu muslimanu, a to je da dođeš i da tražiš halal od njega. I zato samo ću vam spomenuti hadis koji je zabilio žima Bukhari u sonsa i od Ebu Hureyre radijallahu ta'la anhu. I dobro zapamte ovaj hadis, kaže ko bude, kod koga bude nepravda prema njegovom bratu, to jeste ko je učinio nešto zlo svom bratu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem falyatahallal minhu al-yawm neka danas neka odma danas traži od njega halala prije nego što dođe dan kada neće biti ni dinara ni dirhema prije nego što dođe dan kada neće biti ni dinara ni dirhema i kaže ako nasuni dan dođe znači poslanik alejhi hadis buhari da buhari ako nasuni dan dođe taki kaže onda će kaže uhiza min hasanatihi onda će biti uzimano od njegovih dobrih djela Znači, ako se ogibetio nekoga i na sunjem danu dođeš, bit će uzimato tvoji dobri dijela. I bit nabacivan u tom čovjeku. I zamislite, Subhana, čovjek se trudio na gnjavku, iskreno uradio, primljeno ti dijelo kod Allah i vidiš na sunjem danu. Ide, ode ovo me, ode ovo me, ode ovo me i ništa. Ništa ti ne ostaje. I ne samo to, kar je poslanik Arihim Sarate Sama, ako čovjek ne bude imao kod sebe, ako čovjek ne bude kod sebe imao dobri dijela, onda će ome koji je ogibećan, bit će uzimano od njegovih loših dijela od njegovih loših dijela i bit će tebi nabacivan. I bit će, i bit će tebi nabacivan. Međutim, to što kaže Ulama, znači druga stvar, ako se desi da gibet nije došao do čovjeka, onda jedan broj Ulama kaže da je dovoljno samo da moliš Allaha, da tražiš oprsta za njega. Da se pokaješ normalno, da se odlučiš da se nikad više tom niješ rad i da moliš Allaha tabaraka wa ta'ala oprosta za tog čovjeka. I da ga spomeneš po dobro, da ga počneš spominjati, da ga počneš spominjati po dobro da ga počnem spominjati po dobro. I završio bi ovaj večerašnji govor sa dva hadisa, to je hadis koji je zabilio žimam termizi u svom sunanu od Sufijana ibn Abdullaha Thakafija, da je rekao Allahu da je kao što ovaj sam hadis već bio spomenuo da je Allah, da je rekao Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam ja Rasul Allah, ma akhwafu ma takhafu alayya da je rekao Allahu poslaniku šta je nešto obrati pažnju ashab ashab pita a poslanik odgovara je ovo znači zamislite, prije nego što poslušate ovaj hadis, zamislite u glavama, u glavi ashaba da pita poslanika da odgovara. Allaho poslaniće šta je što se najviše bojiš za mene? Pa mi kaže poslanik alihi salatu wasalam, najviše se za tebe bojim ovoga. Najviše se za tebe bojim jezika. I hadis koji zabilježi Trmizu svom sunan od umu Habibe radijallahu tala anha, da Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam rekao, Kullu kalam ابن Adama alejhi la lahu. Svaki govor sina Adamovog je protiv njega, a ne za njega. Sve što izađe iz svojih usta će biti dokaz protiv tebe, a ne za tebe. Kaže, osim, osim naređivanja na dobro, odvraćanje od zla i spomnjanje Allaha. Osim naređivanja na dobro, odvraćanje od zla i spominjanje Allaha. I zato sam vam kažem, pogledajte još jednom ovdje, vrijednost učenja Kur'ana. Znači vrijednost učenja Kur'ana. I vrijednost oni koji se druže sa Allahom knjigom. Vrijednost oni koji se druže sa. I zato, subhanallah, znači nemojte mi pogrešno razumjeti, e, da sad ovo govorim, da veličam ljude koji su hafizi. Molim Allah, tabarik wa ta'ala, da nam podari da iznesemo na dunjalu kako treba ono čemu nas Allah, tabarik wa ta'ala, podučio. Međutim, ulema kada spominje, kada spominje gibet, kaže, a najveći i najgori je gibet, gibet oni koji su nosioci Allahove knjige i koji se toga drže. Oni koji su hafizi Allahove knjige i koji se toga drže. Kaže, to je najveća darađa, najveća darađa gibet. I zato da Allah ovo spominje, znači, pogledajte šta je vrijednost, znači, čovjek kada uči, kada čovjek uči Kur'an i kada se druži sa Allahom, tabarikata. Znači, taj nur Kur'ana šta čini čovjek. I zato, zašto, opet vam kaže, zašto toliko hadisa o vrijednosti Kur'ana, o vrijednosti učenja Kur'ana, bola zato što to ostavlja traga na čovjeka. Zato što to ostavlja traga na čovjeka i čovjek onda biva ovakav. Čovjek onda biva ovakav. Zato molim Allah, tabaraka wa ta'ala, da nas učini od istinski, iskreni Allahu te barekatu wa ta'ala robova, da nas učini od onih koji se druže s Allahom i tabaraka ta'ala knjigom, od onih koji rade po onome što Allahu te barekatu ta'ala knjizi, onih koji se klone, oni zabrana koji su spomenute, koji su došli Allahu te barekatu ta'ala knjizi, da nas učini istinski sledbenikom Muhammeda sallallahu alejhi wa sallam.